9 pora Arof surasining 88 oyatidan boshlanadi. Uning Shuaybning qavmidan kibrga berilgan zodagonlari aytishdi. Ey Shuayb, qasamki, seni va sen bilan birga iymon keltirganlarni shahrimizdan chiqarib yuboramiz yoki dinimizga qaytasizlar u dedi diningizni yoqtirmaydigan bo'lsakchi diningizdan Alloh bizni qutqargandan keyin yana unga qaytsak Allohga yolg'on to'qigan bo'lamiz-ku. Unga qaytishimiz mumkin emas, illo Rabbimiz Alloh xohlagani bo'lur. Rabbimiz hamma narsa bo'yicha ilmi keng zotdir. Tavakkulni Allohga qildik. Ey Rabbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasida haqqoniy hukm qil. Sen hukm qiluvchilarning yaxshisidirsan. qavmining kofir bo'lgan zodagonlari qasamki agar aybga ergashsangiz demak sizlar ziyon ko'ruvchi ekansiz dedilar bas ularni mudhish zilzila tutdi natijada o'z joylarida o'tirganlaricha yer bilan yakson shuaydni yolg'onchiga chiqarganlar go'yo u yerda oldin yashamagandek bo'ldilar shuaybni yolg'onchiga chiqarganlar ana o'shalar ziyon ko'ruvchi bo'ldilar shuayb ulardan bezdi va dedi ey qavmim sizlarga men rabbimning topshiriqlarini yetkazdim va sizlarga nasihat qildim bas endi kofirlar qavmiga qanday qilib ham dard bo'layin biror yurtga payg'ambar yuborgan bo'lsang albatta uning aholisi tazarru qilar deb ularni qashshoqlik va kasallik kabi musibatlarga tut so'ngra mazkur yomonlik o'rniga yaxshilikni almashtirganimizdan keyin mo'l ko'l bo'lib ketishdi va ota bobolarimizga ham shu kabi qashshoqlik va kasallik kabi musibatlar yetishib turar va yana daf bo'lib ketar edi dedilar shundan so'ng bexos ularni o'zlari sezmagan holda azobga tutdik agarda mazkur yurtlarning aholisi iymon keltirgan va taqvo qilganlarida edi ular ustiga osmonlar va yerdan barakotlar eshiklarini ochib yuborgan bo'lur lekin ular payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqardilar natijada qilmishlari sababli ularni azobga tutdik u yurtlarning aholisi tunda uxlayotganlarida ularga azobimiz kelib qolishidan xotirjammilar yoki u yurtlarning aholisi choshgoh paytida o'yin kulgi ichra turganlarida ularga azobimiz kelib qolishidan xotirjammilar Allohning makridan ham xotirjammilar Allohning makri azobidan faqat ziyon ko'ruvchilar qavmigina xotirjam bo'lurlar yerni oldingi aholisidan keyin meros qilib oluvchilarni xohlasa gunohlari sababli ularga balo yetkaza olishimiz to'g'ri yo'lga solmadimi ularning dillarini muhrlab qo'yamiz natijada ular haq gapni eshit ana o'sha yurtlarning xabarlari qissasini sizga aytmoqdamiz ularga payg'ambarlari hujjatlarni mo'jizalarni keltirgan edilar lekin oldindan ularni yolg'onchiga chiqarganlari sababli iymon keltirmadilar Alloh kofirlarning dillarini ana shunday muhrlab qo'yadi ularning ko'plarida ahdni topmadik ko'plarini fosiq ekanliklarini topdik so'ngra ulardan nuh hud solih shu aybdan keyin musoni mo'jizalar bilan fir'avn va uning zodagonlariga elchi qilib yubordik ularga zulm qildilar buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring muso aytdi ey fir'avn men olamlar rabbidan yuborilgan elchidirman Alloh nomidan faqatgina haq gapni gapirishga haqlidirman sizlarga Rabbingizdan hujjat keltirdim ey fir'avn Isroil avlodini men bilan birga muqaddas yurtlari Shomga jo'natgin fir'avn agar rostgo'ylardan bo'lib mo'jiza keltirgan bo'lsang uni keltir ko'rsat dedi bas muso asosini tashlagan edi birdan u aniq chin ajdahoga aylandi qo'lini qo'ynidan chiqargan edi birdan u qarab turganlarga oppoq nurli ko'rindi fir'avn qavmining zodagonlari bu juda bilimdon sehrgar dedilar fir'avn sizlarni o'z yeringizdan chiqarmoqchi nima buyurasiz dedi aytdilar uni va akasi xorunni hozircha qo'ya tur madoin shahriga yig'ib keluvchilarni yubor ular senga barcha bilimdon sehrgarlarni olib kelsinlar fir'avn huzuriga sehrgarlar kelib agar biz g'olib bo'lsak bizga mukofot bormi dedilar albatta dedi fir'avn sizlar menga yaqinlardan bo'lursiz aytdilar ey muso qo'lingdagi asoni birinchi sen tashlaysanmi yoki biz qo'limizdagilarni tashlaguvchi bo'laylikmi muso tashlangiz dedi bas tashlagan edilar odamlarning ko'zlarini sehrlab ularni cho'chitib yubordilar ulkan sehr keltirdi musoga asoyingni tashla deb vahiy qildik birdan u ajdahoga aylangan aso ularning soxta ilonlarini komiga torta boshladi bas haqiqat voqe bo'ldi ularning qilgan ishlari esa botil bo'ldi shunday qilib sehrgarlar yengildilar va zabun holatga tushdilar sehrgarlar sajda qilgan hollarida yerga tashlandilar so'ngra aytdilar biz olamlarning rabbiga ya'ni Musa va Harunning rabbiga iymon keltirdik fir'avn dedi men sizlarga ruxsat berishimdan oldin iymon keltirdingizmi albatta bu ishingiz shahardan uning aholisini chiqarib yuborish uchun qilgan makringizdir tez orada bilasizlar qasamki bir qo'llaringiz va bir oyoqlaringizni teskarichasiga kestirib tashlayman. So'ngra hammangizni dorga osib yuboraman. Ular dedilar: Biz o'lsak, albatta Rabbimiz huzuriga qaytuvchimiz. Sen faqatgina Rabbimiz oyatlari kelganda ularga iymon keltirganimiz uchungina bizdan o'ch olmoqchisan ey Rabbimiz ustimizga sabr yomg'irini yog'dir va bizni musulmonlik holimizda vafot ettir fir'avn qavmining zodagonlari aytdilar ey fir'avn Musa va uning qavmini yer yuzida buzg'unchilik qilishiga hamda seni va ilohlaringni tan olmay tark etishiga qo'yib berasanmi? Fir'avn dedi: Ularning o'g'illarini om qilib qirib tashlab, xotinlarini tirik qoldiramiz va biz ular ustidan g'olibdir. muso o'z qavmiga dedi ollohdan madad so'rangiz va sabrli bo'lingiz yer ollohnikidir uni o'zi xohlagan bandalariga meros qilib berur oqibat yaxshiliklari esa taqvodorlarga tegishlidir ular musoga dedilar sen bizga kelmasingdan oldin ham kelganingdan keyin ham ozorlandik Musa dedi Rabbingiz dushmaningizni xalok etib sizlarni Misrdek yerga o'rin bosar qilajak va qanday ish qilishingizni ko'rajak Fir'avn qavmini zora eslatma olsalar deb qahatchilik yillariga va mevalarning taqchilligiga duchor etdik bas ularga yaxshilik kelganda bu bizga xos deydilar agar ularga biror noxushlik yetsa Musa va u bilan birga iymon keltirgan kishilardan shumlanadilar. Ogoh bo'lingki, ularning yaxshi yomon amallari Allohning huzuridadir lekin buni aksariyatlari bilmaydilar ular Musoga aytdilar bizni sehrlash uchun har qanday mo'jiza keltirsang ham biz senga iymon keltiruvchi emasmiz shundan keyin ular ustiga to'fon chigirtka bit baqalar va qon balolarini aniq mo'jizalar sifatida yubordik shundan so'ng ham ular kibr qildilar ular oldindan jinoyatchilar qavmi edi ular ustiga azob tushganda dedilar ey Musa rabbingga sendagi bergan ahdi hurmati bilan biz uchun duo qil qasamki agar bizlardan shu azobni ko'tarsang albatta senga iymon keltiramiz va sen bilan birga isroil avlodini o'z yurtlariga jo'natamiz ulardan o'zlari yetib kelayotgan ma'lum muddatgacha azobni ko'targanimizda esa nogoh ular yana ahdni buzayaptilar bas biz ulardan o'ch oldik oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'aflatda bo'lganlari sababli ularni dengizga g'arq yerning biz barakotli qilib qo'ygan mag'rib va mashriqlariga kamsitilayotgan qavm Musa qavmini merosxo'r qilib qo'ydik. Sabr qilganlari sababli Isroil avlodiga Rabbingizning chiroyli so'zlari bergan va'dasi o'z adosini fir'avn va uning qavmi qurgan binolari hamda ko'targan qasru burjlarini vayron qildik. Isroil avlodini dengizdan o'tkazganimizda sigir shaklidagi o'z sanamlariga sig'inayotgan bir qavm ustidan chiqib qoldilar da aytdilar: "Ey Musa, ularning ilohlari kabi bizga ham iloh yasab ber Musa sizlar haqiqatan johil qavm ekansiz zero ularning sig'inib turgan narsalari barbod bo'luvchi va qilayotgan ishlari botil behuda ishdir Musa yana dedi sizlar uchun olamlar uzra sizlarni afzal qilib qo'ygan Allohdan o'zga iloh qidirayinmi o'g'il bolalaringizni o'ldirib qizlaringizni qoldirish bilan sizlarni qattiq qiynoqqa solgan fir'avn ahlidan xalos etganimizni eslang sizlarning bu voqealaringizda ulkan sinov bor Musa bilan 30 kecha va'dalashdik so'ngra uni yana 10 kecha bilan to'ldirdik shunday qilib rabbining 40 kecha deya belgilagan vaqti kamoliga yetdi Musa keta turib o'z birodari Xorunga qavmimda sen qolib mening o'rinbosarim bo'lgin xatolarini isloh et va buzg'unchilar yo'liga ergashmagin dedi Musa biz belgilagan vaqtda Tur tog'iga kelgach u bilan Rabbi bevosita gaplashdi Musa Rabbim o'zingni menga ko'rsatgin senga bir nazar qilay dedi Alloh meni ko'ra olmaysan lekin ana u toqqa bir boq agar men unga bir jilva qilganimda toqat qilib o'z o'rnida tura olsa sen ham meni ko'rasan dedi Rabbi toqqa tajalli kichik bir ko'rinish qilgan edi uni maydalab tashladi Musa bundan ta'sirlanib, behush holda yiqildi. Xushiga kelgach dedi: "Senga tasbeh ayturman. Senga tavba qildim va men mu'minlarning birinchisi, peshvosidirman." Ey Musa, men seni odamlar uzra risolalarim, Tavrot bitiklari va gaplashganim bilan mumtoz imtiyozli etdim bas senga berganimni qabul etib ol va shukr qiluvchilardan bo'lgin dedi Alloh uning uchun lavhalarda tavrot sahifalarida nasihat va barcha narsaning tafsiloti sifatida har sohadan bitib qo'ydik bas ey muso ularni quvvat jiddiylik bilan olgin va qavmingga ularning yaxshi bitilgan ahkomlarini tutish tadbiq etishlariga buyurgin sizlarga fosiqlar diyori qanday halokatga yuz tutganini ko'rsatajakman yer yuzida nohaqlik bilan kibrlanib yuruvchilar ongini oyatlarimiz idrokidan chetlatib qo'yajakmiz ular har qanday mo'jizani ko'rsalar ham unga iymon keltirmaganlar agar to'g'ri yo'lni ko'rsalar uni o'zlariga yo'l qilib olmagaylar mabodo noto'g'ri yo'lni ko'rib qolsalar uni o'zlariga yo'l qilib olganlar buning sababi oyatlarimizni yolg'onga chiqarishlari va ulardan g'ofil bo'lganlaridir oyatlarimizni va oxirat muloqotini yolg'onga chiqarganlarning qilgan savobli amallari barbod bo'ldi faqat qilmishlariga yarashagina jazoladurlar muso qavmi undan tur tog'iga ketgandan so'ng o'zlarining bezaklaridan bir ma'raydigan buzoq jasadini ma'budi qilib oldilar uning ular bilan gaplashmasligini ularni biror yo'lga boshlamasligini ko'rmaganmidilar uni iloh sifatida tutdilar ular oldindan zolim edilar qo'llaridan tarvuzlari tushib pushaymon bo'lib o'zlarining adashganlarini ko'rganlarida aytdilar qasamki agar rabbimiz bizga rahm qilmasa va gunohimizni kechirmasa albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lishimiz aniqdir Musa o'z qavmi sari Tur tog'idan qaytar ekan qavmining qilmishlaridan g'azablangan va taassuflangan holda menga ortimdan qanday ham yomon o'rin bosar bo'ldingiz a Rabbingiz amri kelmay turib shoshqaloqlik qildingizmi deb qo'llaridagi lavhlarni tashlab akasining boshi sochidan tutib o'ziga tortdi akasi xorim dedi ey onamning o'g'li bu qavm meni zaif bilib o'ldirishlariga sal qoldi endi sen ham meni dushmanlarga kulgi qilmagin va meni zolimlar safiga qo'shmagin Musa dedi ey Rabbim meni va birodarimni mag'firat qilib bizni rahmatingga kiritgaysan sen rahimlilarning rog'idirsan. albatta buzoqni iloh qilib olganlarga parvardigorlari tarafidan g'azab va dunyo hayotida xorlik yetkusidir yolg'on va bo'xton to'quvchilarni shu tarzda jazolagaymiz gunohlarni qilib so'ngra ulardan keyin tavba qilgan va iymon keltirgan kishilar uchun shulardan keyin ham Rabbingiz kechirimli va rahimlidir Musoning g'azabi so'ngach lavhlarni yerdan oldi undagi bitikda parvardigorlaridan qo'rqadiganlar uchun hidoyat va rahmat bor edi Musa belgilagan vaqtimiz va joyimizga kelish uchun qavmidan 70 kishini tanladi ularni qattiq zilzila tutgan paytda Musa dedi ey Rabbim xohlasang ularni ham meni ham oldirroq halok qilgan bo'lar eding ichimizdagi nodonlarning qilmishlari uchun bizlarni halok qilasanmi bu faqat bir sinovingdirki u orqali xohlagan kishingni adashtirasan va xohlagan kishingni hidoyat qilasan o'zing egamizsan bas bizlarni mag'firat et kechir va bizlarga rahim qil sen kechiruvchilarning eng yaxshisidirsan bizlarga bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikni yozgin biz senga qaytdik Alloh dedi azobimni xohlagan kishimga yetkazurman ammo rahmatim hamma narsadan kengdir uni rahmatimni taqvoda bo'luvchilar zakot beruvchilar va oyatlarimizga iymon keltiruvchilarga yozajakman ular savodsiz elchiga ismi o'zlaridagi tavrot va injilda yozilgan payg'ambarga muhammadga ergashadilar u payg'ambar ularni yaxshilikka buyuradi yomonlikdan qaytaradi va pok narsalarni halol qilib nopok narsalarni ularga harom qiladi hamda ularning yuklarini va ustilaridagi kishan qiyinchiliklarini olib tashlaydi bas unga iymon keltirgan uni ulug'lagan unga yordam bergan va u bilan birga nozil qilingan nur qur'onga ergashganlar aynan o'shalar oxiratda najot topuvchi kishilardir ayting ey muhammad ey odamlar men sizlarning barchangizga yuborilgan Allohning rasuli elchisidirman u Alloh osmonlar va yerning hukmronligi o'z qo'lida bo'lgan zotdirki undan o'zga hech bir iloh yo'q u tiriltiradi va o'ldiradi bas Allohga va uning rasuliga iymon keltiringiz u rasuli Allohga va uning kalimalari ilohiy kitoblariga ishonadigan savodsiz payg'ambardir unga ergashingiz toki hidoyat topgaysiz muso qavmi ichida shunday ummat guruh ham borki ular odamlarni haq so'z bilan hidoyatga boshlaydilar va u haq bilan hukmlarda odillik ularni 12 urug' ummat qilib bo'lib tashladik va Musodan qavmi suv talab qilganda unga asoying bilan toshni urgin deb vahiy qilgan edik urgach undan toshdan 12 chashma otilib chiqdi har bir urug'ga tegishli odamlar o'z suv ichadigan joyini bilib oldilar ular uzra bulutlarni soyabon qildik va ustilaridan shirinlik va bedanalar yog'dirib sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan tanavvul qilingiz dedik ular itoat qilmay bizga zulm qilmadilar balki o'zlariga zulm qiladigan bo'ldilar ularga shu shahar baytul maqdisda istiqomat qilingiz va undagi xohlagan joyingizdan oziqlaningiz hamda kechir deb sajda qilgan holingizda darvozadan kiringiz shunda sizlarning xato gunohlaringizni kechiramiz ezgu amal qiluvchilarga savobimizni ziyoda qilurmiz deyilganini eslang bas ulardan zolim bo'lganlari ularga aytilgan so'zni boshqa so'zga almashtirdilar natijada zulm qilganlari sababli ularga osmondan azob yubordi ulardan dengiz bo'yida joylashgan qishloq ahli haqida so'rang qayski shambalik bayrami o'tkazgan ov qilmagan kunlarida baliqlari ular sari suv betida oqib kelar shambalik qilmagan kunida esa baliqlari ular sari kelmas edi ana shu shambalikda ular haddan oshar edilar shu tarzda ularni fisqu fujurlari bilan sinaymiz ulardan bir guruhi nima uchun Alloh xaloq etmoqchi bo'lgan yoki qattiq azob bilan qiynamoqchi bo'lgan qavmga nasihat qilyapsizlar deyishganda nasihatgo'ylar rabbingizga aytdik lekin itoat qilishmadi deb uzr aytishar va taqvo qilishar degan umidda nasihat qildik dedilar ularga eslatilgan narsani unutishgach yomonlikdan qaytaruvchilarga najot berdik va zulm qilganlarni esa fisqu fujurlari sababli yomon azobga tutdik ularga man etilgan ishdan qaytmasdan o'jarlik qilganlarida qadrsiz maymunlarga aylaningiz deb ularga qarg'ish so'zini aytdik rabbingiz ular ustiga to qiyomat kunigacha ularni qattiq azob bilan qiynaydigan kishilarni yuborib turajagini e'lon qildi albatta Rabbingiz jazosi tez va albatta u kechirimli va rahimli hamdir. Ularni Isroil avlodini yer yuzi bo'ylab turli xalqlarga bo'lib tashladik. Ular ichida solih yaxshilari ham, undan berilari ham bor. Ularni zora to'g'ri yo'lga qaytsalar deb yaxshilik ne'matlar va yomonlik musibatlar bilan sinab ko'rdik ular ortidan kitob tavrotga merosxo'r bir avlod kelib bu dunyo matohini oladigan va biz kechirilamiz deydigan bo'ldilar agar ularga uning barobarida yana matoh kelib qolsa uni ham olaveradi axir ulardan Alloh sha'niga faqat haq gaplarni aytishlari uchun kitob Tavrot ahdi olinmaganmidi? Undagi oyatlarni o'rgangan ham edilar-ku. Oxirat diyori taqvo qiluvchilar uchun dunyo matohidan yaxshidir. Bas buni anglamaysizmi? Kitob tavrotni mahkam tutib namozni barkamol o'qiydiganlar esa bilib qo'ysinlarki biz islohatchilar solih bandalar mukofotini zoyi qilmaymiz. eslang ey muhammad ular ustiga tog'ni soyabon yanliq surib keltirdik ular uni ustilariga tushib ketadi deb o'yladilar shunda biz aytdik sizlarga keltirgan narsamiz tavrotni mahkam tutingiz va taqvoli bo'lishingiz uchun undagi narsa oyatlarni zikr edingiz rabbingiz odam o'g'illarining bellaridan pushti kamarlaridan zurriyotlarini ruhlarini chiqarib olib ularni o'zlariga guvoh qilib turib men Rabbingiz emasmanmi dedi ular yo'q ey Rabbimizsan guvohlik berdik dedilar qiyomat kuni biz bundan g'ofil bexabar edik yoki oldindan ota bobolarimiz mushrik bo'lganlar biz ulardan keyin kelgan zurriyot edik o'sha nohaq kishilarning fe'llari sababli bizni halok qilasanmi deyishlarini bilganimiz uchun shunday qildik shu tarzda oyatlar tafsilotini qilurmiz va shoyat ular yomon yo'ldan qaytsalar ey muhammad oyatlarimizni keltirganimizda ulardan chiqib ketgan amal qilmagan odamni shayton o'ziga ergashtirib olgani natijada u adashganlardan bo'lib qolgani haqidagi qissani ularga o'qib bering agar xohlaganimizda uni ular oyatlar sababli martabasini ko'targan bo'lar edik lekin u yerga xirs qo'ydi va nafs havosiga ergashdi uning misoli go'yo bir itdirki unga hamla qilsang ham tilini osiltirib xansiraydi o'z holiga qo'ysang ham beradi bu o'sha oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm kishilarining misolidir bu qissalarni ularga aytib bering shoyat tafakkur qilsalar oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm kishilarining misoli qanday ham xunukdir ular o'zlariga zulm qilar edi kimniki Alloh hidoyat qilgan bo'lsa bas o'sha odam to'g'ri yo'l topuvchidir kimni adashtirgan bo'lsa bas ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir jahannam uchun jinlar va insonlarning ko'pchiligini yaratganmiz ularda qalblar bor lekin ular anglamaydilar ularda ko'zlar bor lekin ular bilan ko'rmaydilar ularda quloqlar bor lekin ular bilan eshitmaydilar ana o'shalar hayvonlar kabidirlar balki ular yanada adashganroqdirlar aynan o'shalar g'ofil Allohning chiroyli ismlari bordir. Uni o'sha ismlar bilan atangiz. Uning ismlarida haqdan og'ib ketuvchilarni qo'yaveringiz. Ular qilmishlariga yarasha jazolanurlar. Yaratgan bandalarimiz ichida haq yo'lga hidoyat qiladigan va u haq bilan adolat qiladigan ummat jamoat ham bordir oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa ular bilmaydigan jihatdan darajali qilib o'z holiga vaqtincha qo'yib berib turamiz ularga muhlat beraman makrim esa qattiqdir tafakkur qilmaydilarmi ularning sohibi muhammadda hech qanday majnunlik yo'q u faqat aniq ogohlantiruvchidir osmonlar va yerning mulku saltanatiga Alloh yaratgan har bir narsa va ajal muddatlari yaqinlashib qolganiga bir nazar tashlamadilarmi undan qur'on inkoridan keyin yana qaysi gapga ishonar ham edilar kimni Alloh adashtirgan bo'lsa uni to'g'ri yo'lga solib qo'yuvchi odam yo'qdir u kabalarni o'z tug'yoni haddan oshgan hollarida gangib yurishlariga qo'yib beradi sizdan ey muhammad qiyomat haqida uning qachon qoyim bo'lishini so'rashadi ayting uning ilmi rabbim huzuridadir uning vaqti kelganida uni o'zi bildiradi qiyomat osmonlar va yerga og'irlik tushkunlik qilur sizlarga u to'satdan kelib qodir sizdan go'yo u haqda vakil xabardor bo'lganingizdek so'rashadi ayting uning ilmi aniq ma'lumoti Alloh huzuridadir lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar ayting Alloh xohlaganidan tashqari o'zim uchun biror foyda va zarar keltirishga ega emasman agar g'ayb ilmini bilsam edi xayrli ishlarni ko'p qilgan bo'lar edim va menga yomonlik ham yetmagan bo'lar edi men faqat iymon keltiradigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchidirman u Alloh sizlarni bir jondan yaratib undan uning juftini unga uylanib taskin topishi uchun paydo qilgan zotdir unga yaqinlik qilgach u havvo yengil homilali bo'ldi va u bilan bir muddat yurdi yuki og'irlashganda har ikkisi odam va havvo rabbilari bo'lmish Allohga duo qilib agar bizga solih farzand bersang albatta shukr qiluvchilardan bo'lajakmiz dedilar ikkisiga soliq farzand ato etgach ikkisiga ato etgan narsasida unga sheriklarni nisbat berdilar Alloh esa ular keltirgan shirkdan oliy pokdir biror narsani yaratmaydigan balki o'zlari yaratiluvchi bo'lgan narsani Allohga sherik qiladi but va sanamlar ular uchun mushriklar uchun biror yordam ko'rsatishga yaramaydilar va o'zlariga ham yordam qilmaydilar agar ularni hidoyat sari chorlasangiz sizlarga ergashmaydilar ularni chorlaysizmi yoki sizlar jim turuvchimisiz sizlar uchun ikkisi barobar Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringiz o'zlaringizga o'xshash bandalardir. Agar rostgo'y bo'lsangiz, ularga iltijo qilib ko'ringiz, ular sizlarga ijobat qilsin. Ularning oyoqlari bormiki? Ular bilan yursalar yo qo'llari bormiki? ular bilan kuch ko'rsatsalar yoki ko'zlari bormiki ular bilan ko'rsalar yohud quloqlari bormiki ular bilan eshitsalar aytdi shirk but va sanamlaringizni chaqiringiz va menga muhlat bermasdanoq menga makr qilingiz mening egam kitob nozil qilgan Allohdir. U solih kishilarni do'st tutar. Uni qo'yib sig'inayotgan narsalaringiz sizlarga yordam ko'rsatishga ham yaramaydi. O'zlariga ham yordam bermaydi. Ularni sanamlarni hidoyat sari chorlasangiz eshitmaydilar. sizga qarab tursalarda lekin ko'rmasliklarini kuzatasiz avfni qabul qilib oling yaxshilikka buyuring johillardan esa yuz o'giring agar sizni shaytonning sharri tutsa Allohdan panoh tilang albatta u eshituvchi va biluvchidir taqvo qilganlarga shaytondan biror musibat yetsa darhol Allohni eslaydilar bas o'shanda ular haqni ko'ruvchidirlar ularning do'stlari yo'ldan urishda ularga yordam beradilar bu ishda sustlik qilmaydilar ularga oyat keltirmasangiz uni o'zing tanlab to'qib qo'ya qolmaysanmi deyishadi ayting men faqat rabbimdan menga vahiy qilingan narsalargagina ergashurman bu qur'on iymon keltiradigan qavm uchun rabbingizdan ko'rsatmalar hidoyat va rahmat manbaidir qur'on o'qilganda uni tinglangiz va sukut saqlangiz shoyat shunda rahm qilingaysiz rabbingizni ichingizda tazarru va qo'rqinch bilan hamda gapirganda ovozni ko'tarmasdan erta yu kech zikr yod eting g'ofillardan bo'lmang haqiqatan Rabbingiz huzuridagi zotlar farishtalar uning ibodatidan kibr, ibo va kattalik qilmaydilar. Balki unga tasbih aytadilar va unga sajda qiladilar. Anfal surasi Madinada nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Anfal o'ljalar degani. Surada jang, o'lja taqsimoti, iymon, e'tiqod, taqvo, solih amal va boshqa masalalar haqida ilohiy ko'rsatmalar berilgan. Unda asosan Badr jangi voqealari batafsil bayon etilgan. Ma'lumki, badr jangi hijratning 2 yili ramazon oyida madinaga yaqin badr qishlog'ida kechgan bu jangda musulmonlar ozchilik kam qurollangan bo'lishiga qaramasdan ko'p sonli va puxta qurollangan mushriklar to'dasi ustidan g'alaba qozonganlar yov qo'shinlaridan 70 kishi halok etilib yana 70 kishi asir olingan va katta o'lja qo'lga kiritilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan Sizdan ey Muhammad o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarnikidir. Bas Allohdan qo'rqingiz va oralaringizni tuzatingiz agar mo'min bo'lsangiz Alloh va uning rasuliga itoat etingiz mo'minlar Alloh nomi zikr etilganida dillarida qo'rquv bo'ladigan oyatlari ularga tilovat qilinganida iymonlari ziyoda bo'ladigan parvardigorlarigagina barcha ishlarida tavakkul qiladigan namozni barkamol o'qiydigan va rizq qilib berganimizdan sadaqa va ehson qiladigan kishilardir aynan o'shalar haqiqiy mo'minlardir ular uchun parvardigorlari huzurida darajalar va farovon rizq bordir bu Rabbingiz uyingizdan sizni haq yo'l bilan chiqargani kabidir mo'minlardan bir guruhi esa bu chiqishni yoqtirmaydiganlardir siz bilan haq to'g'risida u ayon bo'lgandan keyin bahslashmoqdalar bu go'yoki qarab turgan hollarida ularni o'lim sari haydalayotgandekdir Allohning ikki toifadan biri sizlarning foydangizga bo'ladi deb va'da qilganini eslang sizlar esa shafqatli bo'lmagani sizlarga bo'lishini istaysiz Alloh esa o'z kalima amrlari bilan haqni haqqa chiqarish va kofirlarni tormor qilishni xohlaydi jinoyatchilar mushriklar yoqtirmasalar ham Alloh haqni haq, nohaqni nohaq ekanini isbot etish uchun shu ishlarni qiladi. Rabbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda men sizlarga ketma-ket keluvchi ming nafar farishta bilan madad beruvchidirman deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Alloh bu yordamni faqat sizlarga xush xabar bo'lishi va dillaringiz taskin topishi uchun qildi g'alaba faqat Alloh huzuridangina bo'lur Alloh albatta qudrat va hikmat sohibidir uning tarafidan xotirjamlik uchun sizlarni mudroq bostirgani ustingizga osmondan suv yomg'ir tushirib u bilan sizlarni poklash shaytonning vasvasasini sizlardan daf etish dillaringizga o'zaro aloqa paydo qilish va u bilan qadamlaringizni sobit mustahkam qilishni iroda etganini eslangiz rabbingiz farishtalarga vahiy qilib men sizlar bilan birgadirman bas iymon keltirganlarni sabotga undang kufrga ketganlarning dillariga qo'rquv solib qo'yajakman bo'yinlar uzra uringiz qatl etingiz va ularning har bir barmog'iga har taraflama zarba beringiz deganimni eslang bu shuning uchunki ular Alloh va rasuliga muxolif bo'ldilar kimki Alloh va rasuliga muxoliflik qilsa bas Alloh jazosi qattiq zotdir ana shu sizlarga uni totib ko'ringiz kofirlar uchun dozaq azobi muqarrar ey iymon keltirganlar kofir bo'lganlar to'dasi bilan to'qnashganingizda ulardan ortga qarab chekinmangiz kimki o'sha kuni ulardan ortga chekinsa jang ishi bilan chetlagan va biror bo'linmaga qo'shilishga borganlar bundan mustasno Allohning g'azabi bilan birga qaytgan bo'lib joyi jahannam bo'lur qanday ham yomon taqdirdir ularni sizlar o'ldirmadingiz balki ularni Alloh o'ldirdi otganingizda siz otmadingiz ey Muhammad balki Alloh otdi mo'minlarni o'zining yaxshi sinovi bilan bir sinash uchun shunday qildi albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir sizlarga shu Alloh esa kofirlar makrini susaytiruvchidir agar yordam so'rasangiz mana sizlarga yordam keldi agar tiyilsangiz unda u sizlar uchun yaxshidir bordiyu yana qaytsangiz biz ham qaytamiz sizlarga to'dangiz biror foyda bermaydi garchi ko'pchilik bo'lsa ham Alloh esa mo'minlar bilan birgadir ey iymon keltirganlar Allohga va uning rasuliga itoat etingiz o'zlaringiz eshitib turib undan yuz o'girib ketmangiz o'zlari eshitmasalarda eshitdik deydiganlardan bo'lmangiz Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu aqlni ishlatmaydigan kar va soqovlar agar Alloh ularda yaxshilik bo'lishini bilsa edi ularni eshitadigan qilib qo'yar edi eshitadigan qilganda ham ular bosh tortib yuz o'girgan bo'lar edilar ey iymon keltirganlar sizlarni tiriltiruvchi narsa ilm olish uchun chorlaganlarida Allohga va Rasulga labbay deb javob qilingiz yana bilib qo'yingizki Alloh inson bilan uning dili o'rtasida parda bo'lib turadi va uning huzurida jamul jam bo'lursiz sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki Alloh jazosi qattiq qattiq zotdir yana sizlar yerda makkada oschilik va zaiflashgan holingizda odamlar mushriklar sizlarni talon taroj qilib ketishlaridan qo'rqib turganingizda Alloh sizlarga Madinadan joy berib yordami bilan sizlarni quvvatlagani va shukr qilarsiz deb pok narsa o'ljalar bilan rizqlantirganini eslangiz ey iymon keltirganlar Allohga va rasulga xiyonat qilmangiz va bir biringizdagi qo'ygan omonatlaringizga ham bilib turib xiyonat qilmangiz bilib qo'yingizki albatta mol mulklaringiz va farzandlaringiz fitna manbaidir Allohning huzurida esa ulkan mukofot bordir ey iymon keltirganlar agar Allohdan qo'rqsangiz sizlar uchun haq bilan nohaqlikni ajrim etuvchi yordamni berur va gunohlaringizdan o'tib sizlarni mag'firat qilur Allah ulkan fazil sahibidir. Kafir bo'lganlarning sizni asir olish, yo o'ldirish yoki yurtdan chiqarib yuborish uchun qilgan makirlarini eslang. Ular makir qiladilar. Allah ham makir qiladi. Allah makir qiluvchilarning yaxshisi. ularga oyatlarimiz o'qib berilsa eshitdik bas xohlasak biz ham shunga o'xshash oyatlarni aytar edik bu avvalgilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deyishadi ular ey Alloh agar shu Qur'on sening huzuringdan ekani haq bo'lsa mayli ustimizga osmondan tosh yog'dir yoki bizga alamli azob keltir deganlarini eslang ularning ichida siz bo'la turib Alloh ularni azoblovchi emas ular istig'for aytib kechirim so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblovchi emas ularga ne bo'ldiki mo'minlarni masjidi harom ziyoratidan to'ssalar ham ularni Alloh azoblamasligi kerak emish. Vaholanki ular uning masjidi haromning egasi emaslar. Uning egalari faqat taqvoli mo'min kishilardir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. ularning bayt Ka'ba oldidagi namozlari faqat hushtak va chapak chalishdan iborat edi. Bas, ey mushriklar, Badr jangi kuni kufringiz sababli azobni totingiz. Kofir bo'lganlar mol mulklarini Alloh yo'lidan to'sish uchun sarflaydilar. Bas, ularni sarflaydilar u lekin o'zlariga bu hasrat bo'lib so'ngra mag'lubiyatga uchraydilar kofir bo'lganlar jahannamga jam qilinurlar bu Allohning nopokni pokdan ajrim etishi va nopoklarni bir-birlariga qo'shib qalashgan hollarida hammasini jahannamga tashlashi uchundir ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir kofir bo'lganlarga ayting agar kufrdan qaytsalar o'tmish gunohlari kechirilur bordiyu kufrga qaytsalar unda oldingilarning yo'li saboq sifatida o'tgan fitna shirk yo'q bo'lmagunicha va din butunlay Allohga bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Agar kufrdan qaytsalar, albatta Alloh ularning ishlarini ko'rib turuvchidir. Bordi-yu ular yuz o'girsalar, bilib qo'yingizki, Alloh hojangizdir. u naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi madadkor